nan zuwa ne ya sallama a kofar ɗakin yana faɗin Antina kina hutawa ne ta dago kanta tana faɗin ka cika kwatso kana Bello Furut salad nake sha ga kika ƙarasa sauran ta miƙa masa kofin ya karɓa ya fara sha yana faɗin gaskiya akwai daɗi ta yi dariya kawai sai da ya gama sha sannan ya aje kofin yana faɗin ki so kin yi baƙo. ta harare shi ta ce lalle Bello da shiriri ta kake yanzu da ma aiko ka aka ta tsaya kake Ya ce to yaya za a yi tun da na so ta jawo ta tana faɗin shi ma dai alhaji ta su ga waya amma ya tsaya yana turo ka sarkin shiriri ta ta tura wayar a ƙarƙashin filo tana faɗin muje suka fito daga cikin ɗakin yalwana ƙoƙarin fitowa daga cikin kicin Maryam ta kalle ta tana faɗin yalwana ai bako a waje tace to Maryam a dawo lafiya suka fita da gallan tana faɗin kai kuma ga abincinka nan fa kar ya sanyi yace to yalwa zan dawo yanzu suka fita har kofar gida rarraba ido amma bata ga motar Alhaji su ba sannan kuma Bello sai faman tafiya yake ita kuma ta gagara ce masa komai sai bin shi take a baya har gindin bishiyar da ke can tsallaken gidansu tun kafin su ƙara sa gaban ke yanke ya faɗi yana tsaye sannan ya tsora kafar shi akan kututturen itacen da suke yawan zama a kai yana sanye da ƙananan kaya kamar kullum sun yi matukar yi masa kyau kamshin turare shi kuwa ya cika wajen suna karasowa ya fito da hannunsa daga cikin aljihu ya miƙa wa Bello yana faɗin na gode mutumi na zan kira ka a waya Bello ya ce ba komai sai da safe Maryam kan mamaki ya ƙi barinta yaushe ya zo ƙasar ɗazu ba suka yi waya ko dama yana garin ne jita yana faɗin ke dama kullum gaisuwa sai an roƙe ki Sai saurin rusunawa tana faɗin kai hakuri dan Allah sannu da zuwa domin abin ne ya bani mamaki ban taɓa tsammanin ganin ka a yanzu ba murmushi kawai yayi sannan ya zauna akan benci yana faɗin mai saurari za mu dakata a cikin shirin namu na yau bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna wa ya fi littafi na uku wanda Ruqayya Ahad ne dalan jama'a ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda Habib yake cewa ke dama kullum gaisuwa sai an roƙe ki sai saurin rasanawa tana faɗin kai haƙuri dan Allah sannu da zuwa abin ne ya bani mamaki dan ban taba tsammanin ganin ka a yanzu ba murmushi kawai yayi sannan ya zauna akan danci yana fadin ki zauna mana ita ma zama tai akan kututturan itacen sannan ta gaida shi tare da masa sannu da zuwa kallon wajen kawai yake cikin wani irin yanayi yana tunanin abubuwa da dama da suka wuce a baya ya juya da kallon shi wajenta wadda ita ma dama shi take kallo ganin ya jiyo din ne yasa ta ta sunkuyar da kanta tana murmushi ta san itan yake kallo yace da tare za mu zo da su Zahra Sai musu wayo na ce Kaduna zan je ba Kano ba ta dan bata rai tace haba dai dan Allah ne yasa baka zo da su ba in shafa kansa sannan yace ai yanzu su ba yara bane za su takura wa su ne tace to ai zumunci ne ba za su hana ba yace duk da haka idan suna son zuwa sai su kawo su da kansu mazajen nasu mijin Jamila ai dan nan ne Maryam tace Allah sarki ina son ganin su wallahi ga sauratu ma da ba mu haɗu ba yace to amma kuma ai tana zuwa Kano akai akai tace eh mun taba haduwa da ita wata rana a supermarket da marigayi baban Husna nan da nan sai hari ya bata rai yayin kamar ba da shi take suke magana yanzu ba duk da dama hirar yana yin ta ne a wani gadarance ko in ce yana yi yana wani babbasarwa ganin ta yi shiru ne yasa ita ma ta yi tsit ta kauda kanta can gefe a lokacin ne ta hango motar Alhaji ta tsuwa kofar gidansu gabanta ya faɗi dan ta san ya ce mata yana zuwa gashi ta baro wayarta a gida ta san sai ta kiranta sai ta ji tausayinsa ganin ta kura wa kofar gidan nasu ido ne ya sa shi ma ya kalli wajen ganin ba ta da niyyar jiyowa sai ya ce mata da wannan kallon da kike tai masa ai gara kin tashi kin je inda yake ko ke saurin juyowa tana kallon shi ya gada kanshi yana faɗin eh ko ba wajen ke zo ba ta gagara cewa komai sai ma sun kuyar da kanta da ta yi ya ci gaba da faɗin dama an fada min kun kusa aure ina ganin wancan shine wanda zaki aura din ko ita kam har yanzu ta kasa cewa komai haushi shi kuma ya tsara kama shi ganin ta yin magana cikin rashin damuwa yake faɗin ki haƙuri na faɗa miki abin da na ji ne ba wai ne na kirkira ba ita kan faɗi take wai shi Habib wani irin mutum ne ko mai kankantar abu sai ya mai da shi faɗa ta tuna halayyar shi a can baya kafin su shirya kullum suka haɗu sai ya kama ta da laifi wanda sai ce dai ga laifin da ta yi masa suke sai bayan shiryawar su ne ta ɗan rage laifi a wajen shi ne to gashi yanzu ma komai tana gani ya warga shi sai yana sake faɗi ki hakuri fa na takura ki ko ki tashi ki ce babu damuwa dama kawai na zo garin ne shi ne na ce bari in zo mu gaisa tunda mun gaisa kuwa kina iya shiga gida gobe ne ma insha Allah zan koma Abuja yana kokarin mincewa sai saurin cewa dan Allah kai hakuri uncle Habib ba haka bane kuma koma hakan ne ai dole ki saurari usurinka wata nawa ba mu haɗu ba daga wata ƙasa ka zo sannan ka zo garin nan ai ko koma waye dole ya hakuri tana kallon sashen ƙofar gidan nasu tace kaga ma ya tafi kai hakuri dan Allah ya dan yi tsaki kaɗan bai ce komai ba yace yau kwana na biyar da zuwa ƙasar nan na baro ɗumbin ayyukan da suke kaina ko gama gaisawa da mutanen gida ban fa na taho garin nan dan kawai in mu gaisa amma kina ta su abubuwa waɗanda za su ɓata min rai ko aranta ta ce oh ni yau na haɗu da mutum mai mita sai ka ce wani makafu a fili kuwa cewa ta ni dai kai haƙuri dan Allah ya juyo yana ta sannan ya ce ai ma haka kuke daga an yi magana sai ku ce a yi hakuri murmushi kawai tai ganin ya fara sakowa ya sake kallon sannan ya ce wai ke daga sauran mutumin zaki aura ko kuwa kannan mijin naki da suke warwaso akan ki zaki aura gaban ta ya bada damu jin irin tambayar da ya yi mata sai ta ta jiriri sai ta kasa ba shi amsa yace ko baki ci tambayar da nayi miki bane hankali kanta yana ƙasa tace ni ban tsere da kowa ba ina dai addu'a tare da fatan Allah ya min zaɓin alkhairi ya jijjiga kansa kawai sannan ya ce amma na san akwai ai wanda ranki ya kwanta da shi a cikin su kuma bayan su ma an ce akwai waɗanda suke zuwa wajen naki a ranta ta ce oh yau ni kam na haɗu daga mona irin wannan tsiya haka eh nasa ne miƙewa tsayayye sannan ya ɗan yar hannayen sai ce anyway ko ma dai menene ni abin da na sani ba zan iya barwa kowa ce ba dan haka I am back cikin ta sai da ya wata irin ƙara kullululul ya ci gaba da cewa ki tashi ki shiga cikin gida gobe insha Allah zan zo wajen baba Awwal batun maganar mu ina son a gama komai kafin in koma Abuja Tamarata ne za ta ce da shi bin shi kawai take yi da ido shi ma kansa ya gane kallon mamaki take masa to amma sai ya share ta ya kamar bai gane halin da ta shiga ba yace ki tashi ki shiga gida dare ya fara yi ta miƙe jikinta babu ƙwari ko sallama ba ta yi masa ba ta juya don tafiya gida jike yana faɗin ta tunda baki iya sallama ba to ni na miki mu tashi lafiya bata ko juya ba ta nufi ta abinta yana kallon ta har ta shiga gida ya saki asiyar zuciya a hankali sannan shi ma ya juyo dan tafiya gida wato gidan su Saudatu inda ya sauka Maryam na kwance a ɗakinta amma abun duniya ya ishe ta wannan wata irin gadara ce haka mutum ba kai wata magana soyayya ba bai nemi amincewar ka ba haka kawai sai ya ce wai sai fito neman auren ka wannan ma ai nuna isa ne gaskiya ita babu wanda ya isa ya mata irin wannan abu ta lura da shi sai wani babbasarwa yake yana wani abu da isa isa kamar wanda aka sa shi dole sai dai na ruwanta haka kawai babu wata ƙwaƙwarar magana a tsakaninsu bata san halin matarsu ba kawai ya fito neman aurenta ba wani daidaitawa to gaskiya ba za ta yarda da wannan ba ta ɗauko wayarta da ta kashe ta tun su zan dama ta ga miskol ɗin alhaji ta tsorata ta shi ta kira shi take ba shi haƙuri kan wani uzuri ne ya taso mata ta fita ta kuma nuna masa cewa ta manta wayar a gida san bai bata rai ba ya mata uzuri sosai tunda ya san bata taɓa masa hakan ba shi yasa ita ma yake burge ta domin yana da saukin kai ba irin wannan Habib ɗin ɗan zafin kai ba ta wayar ido tana son ta kira shi to amma ba ta da lambar sa nan Najeriya wanda ya kira ta da yamma kuma babu lamba a ciki haushi ya kama ta ba ta gama tunaninta ba sai ta ji karar shigowar sako Kai dubawa ikon Allah hadis din ne kuwa ya ce mata wai ta turo masa Bello gobe da safe ya same shi a nan gidansu Saudatu Kai yi saurin ita ma ta fara tura masa sakon da faɗi. ni gaskiya ban taɓa jin irin wannan abu ba wani irin neman aure ne haka babu amincewar wadda ake neman auren nata babu wata magana ta soyayya ko makamanciyar wannan to ni gaskiya ban tashi yin aure a yanzu ba ta tura masa da sakon ta aje wayar ba a jima ba kuwa ta ji sakon ya sake shigowa kai saurin dubawa sai ta ga a takaice an rubuta to daga kanki za a fara haushi ya sake kama ta ta sake tura masa ta ce to ai ni ba budurwa ba ce ballantana yin dole ta tura mishi shi ma ya sake aiko mata cewa wannan matsalar ki ce tana karantawa ta ga wani dogon tsaki sannan ta kashe wara tana faɗin wannan faɗar rainin hankali ne to sai mu ga iko da isar tasa da kyar dai ta samu bacci ya ɗauke ta saboda haushin abin da ya faru a yau washe gari da safe ta ki faɗa wa Bello batun saƙon Habib da yace ya same shi a gida tana tashi ma yau wanki ta haunaka da kayan barcinta bayan ta gama abin da take kai wanka wajen karfe goma da rabi ta fito tsaf a cikin purple din lex ta riga da sukan ne sun yi matuƙar yi mata kyau yalwa ma sai kallon ta take tana faɗin kin kyau maryam sai gidan sunan kenan tana dariya ta ce wallahi kuwa bari in je ƙofar ummi in ga ko ta shirya kin san komai nata kamar muna mai tsofan ciki tana fita sai kofar ummi sai sa'a ta same ta tana kulla falonta ta shirya son. Maryam ta ce wai lalle yau za a yi ruwa har da kankara har kin gama shiryawa Ummin ta ce yau dai babu wanda zai min mita na gama mu je tare suka jera ita ummin ta shiga kofar addadan ta mata sallama ita kuma Maryam ta shiga ta su kofar dan ta yi wa sallama kusan tare suka fito daga nan suka fito waje don neman motar da za ta kai su brigade gidan Saminu dan matar kane ce Fatima ta haihu kuma mutumiyar Maryam ce suna shiri da ita sosai dan har wani ta kan biyo Halima su zo mata nan gidan Idan kwamaryan ta je brigade kuwa kamar ta goya ta dan gidanta yana jikin gidan Haliman tun kafin ta haihu suke ta shirye-shiryen yadda sunan zai kasance in ta haihu. Mai sauraro a nan za mu da Rukayya Ahmed ne da nan jama'ar ta rubuta. Ka shirin da ya zo kashin wannan. Mun tsaya ne inda marubuciyar take cewa dama wanda ta haihu matar kanin Saminu mijin Halima ce kuma mutumiyar Maryam ce sosai suna shiri har wuni takan biyo Halima su zo mata nan gidan idan ku ta je brigade kamar ta goya Maryam din take yi domin gidanta yana cikin gidan Halima tun kafin ta haihu suke ta shirye-shirye yadda sunan zai kasance idan ta haihu suka je gidan nan ba su suka dawo ba sai wajen karfe biyar da rabi na yamma shi ma ummi ce ta matsa wa Maryam din wai su dawo saboda za ta abincin dare dan ya Usman akwai san tuwo da daddare in ta ce kuma za ta karba masa kofar addaya ta faɗa wai na dai yake so Halima ta dinga nita wai kawai ummin ta tafiyarta idan ya so ta dada da daddare ita da Saminu Maryam ta ce a'a ba a yi haka ba kuma ma cewa ta ba su isa ba yadda suka taho tare hakan za su koma tare anan dai suka yi sallama da mai jego ta haɗa musu kayan suna sosai Halima har bakin titi ta rako su sai da suka shiga a daidaita sahu sannan ta koma gida suna shiga gida kuwa kowace ta yi ƙofar su Maryam na shiga da hanzarinta da komai bakinta fal labari za ta faɗa wa Yalwa. Sai ta turus dan ganin Yalwa ita da Bello sun fashi akan katuwar tabarma. Sai Habib da ke gefen su sai kun tsara dariya suke. Daga ganin Yalwa ce ke ba su wani labarin suna dariya. Gaban Habib ɗin kuwa kwanuka ne tana tsammanin tuwon dare ne ya ci. dan yalwa akwai saurin gama girki ne wata rana biyar saura ma ta gama ga kuma robobin kunin aya har biyu yalwa ta kalle ta tana faɗin a'a eh sunan har an dawo ne ai na dauka sai magriba ta shubale ta kalmanta ta zauna ita ma a kusa da yalwan tana faɗin kin san anti ummu ai da tuwon dare yalwan tai dariya tana faɗin ai usman yana burge ni kin ga yayi maganin kaiwa ta dai a unguwa ta kalli inda Habibu yake wanda ya dauke kansa kamar bai ma san ta shigo ba ya ci gaba da cin tuwon shi tuwon masara ne miyar busasshen kuɗewa kai yake ci kamar ita ma ta share shi sai ta ga hakan bai dace ba dan kamsiyar wasu fahimci wani abu take miki sanin zuwa ina yini ya dan juyo da kallon shi kadan, inda take yace lafiya kalau Bello ma ya kalle ta yace anti na sanni da dawowa tace Bello ya gida yace ga mu nan a cikin sa ta harare shi shi kuma sai ya sa dariya yalwa da Bello da Hajib suka ci gaba da hirarsu ita dai Maryam na gefe tana jin su har wajen ƙarshe shi da saura yace Bello ya bi ko miki butaye alwala lokacin sallah yayi Yalwa mata tashi ta fara tije kwanukan da yace abincin Yalwa na barin wajen ya juyo da kallon shi inda Maryam din take a hankali yana fadin Sai na maganin wannan yawon kafin kafin tai magana Bello ya zo ya aje butar hadisin din yace masa kai ma da kai alwaran sai mu ce masallaci ko tana cin haka sai ta miƙe ita ma dan ba ta son ya sake ce mata wani abin ta saka takalmanta ta nufi ɗakin ta yana kallon ta ƙasa ƙasa bayan yayi alwalan ne suka tice shi da dallan zuwa masallaci su ma suka fara alwala dan an fara kiran sallar bayan sallar isha'i yau da wuri alhaji ta su yazo kuma ta ji dadin zuwan shi dan dama yau ta niyyar ko Hajib ya zo ba za ta fita ba dan bata ga dalilin fitar ba ta shirya kuwa sai kike warka wajen Alhaji Tasi'u sun masu suna hira har wajen tara da rabi sannan ya mata sallama yau har wani yadi ya kawo mata mai kyau sabon shigowa ta yi shirin kwanciya tana ƙoƙarin kashe wutar ɗakin sai ta ji wayarta tana ƙara sai da gaban ta ya dan faɗi sannan ta duba amma ta san koma wane ne dama ta san zai kira ta dan ta san halin dama sai idan kai masa abu kalilan bai iya hakuri ba sai ya tabbatar ma ta zauna a bakin katifar sannan ta latsa wayar jita yana faɗin kin kyauta dama to na kira ki ne in da miki zan koma gobe in Allah ya yarda sai ta daɗi a ranta da yace sai tafi goban saboda ta fara gafiya don matsalar shi ba ta son abin da zai dame ta koya ya takura ta a cikin rayuwarta cikin murna da sakin rai take faɗin mun gode sosai da zumunci a gaida duk mutanen gidan a ce da su Jamila ina sauraron zuwarsu. ita kuma Saudat a faɗa mata na yi fushi ya dan yi baki kaɗan sannan ya ce zan bi kowace gidanta in faɗa mata saƙonki ta ci gaba da murmushi don ta san ya shaƙa da yawa tun kafin ya kasa haƙurin kafin ta magana har ya kasa layin ita ma abin wayar ta ta da kallo tana dariyar mugunta mai sauraro a nan littafi na uku ya kawo ƙarshe don jin ƙarshen wannan labari da ya fara bari mu shiga littafi na hudu littafi na hudun ya fara da cewa suna karyawa da safe da ita da yalwa da bella a nan barandar ƙofar ɗakin su baba awwal ya shigo gaba ɗaya suka fara kai da shi shi ma cikin kulawa yake an faɗa shawar tasu Bello ya miƙe yana faɗin ni na wuce makaranta sai ƙarfe hudu na yamma. yalwata ce a dawo lafiya Maryam kuma cewa ce karka manta da sako na gidan Asiya idan kana dawowa yace ba zan manta ba in Allah ya yarda sai ya kike a jinsa Babu Awwali ya jawo farar kujerar roba ya zauna yana faɗin Me rama wajen ki fa nazo gaba ɗaya ta dawo da hankalinta inda yake ita kuma yalwa ta fara kokarin tashi dan ta ba su waje ni saurin cewa yi zaman kiyalwa ai duk abin da ya shafi Maryam ke ma ya shafe ki ta zauna ta gyara zamanta Baba Awwa ya kalli Maryam wanda ita kanta yake duke a ƙasa sannan ya ce mata jiya da magriba bayan mun fito daga masallaci Habibu ya same ni da batun maganar ku yace min kun daidaita komai a tsakaninku saboda haka shi yasa yaga ya dace ya gabatar da kansa a waje na kafin ya turo da mutanansa dan yace yana so idan ya koma ya turo batun neman auren aurenki kuma yana son a gama komai ne kafin ya koma kasar da yake a gaskiya bayan na ji daɗi sosai da wannan al'amari domin Habibu namu ne tun farko shi ya fara neman ki Allah ya kaddara Abbas ne ki a wancan lokacin amma kowa ya san shine zaɓin ki shi ne kuma zaɓin gaggon mu kuma ni ma naga ne ya fi cancanta ki aura ko Allah ya sa mu huta da maganar mutanen gidansu Abbas kin ga kowa sai hankalinsa ya kwanta shi ya sa ma da ya zo min da maganar nan na daɗi sosai kuma na bashi goyon baya ɗari bisa ɗari. Don dama kullum fata na Allah ya fito miki da mutumin kirki mai son sanki wanda zai rike ki da amana. Ki ma ki tafi ɗakin mijinki ki huta. Yalwace ta karɓa tana faɗin kai na ji daɗin wannan magana ya yi awwalu. Saboda Habibu yaron kirki ne akwai da tako. Ko awa ɗaya ka zauna da shi dole ka ji kana ƙaunarsa. kuma wannan zama da Maryam ke yi ba shi da wani amfani tunda dai kin samu mai son ki da gaskiya to ki auren ki na a waje ɗaya, ko mu ma ba samu kwanciyar hankali kuma aikin na gaskiya yayan ne da yake cewa mun huta da matsalar gidan su a din ɗin. sun daji ke ma kin dage kin ga yanzu kowa sai hankalin sa ya kwanta tunda Allah ya fito miki da miji mai son ki da afakani da Allah ita dai Maryam aikin haushin da ya cika ta ma gagara cewa komai tai su ba su san yanzu Habibin ya canza ba ne ba ta son ta je ta abin da za ta dawo tana da na sani gashi ba ta san yadda matarsa take ba ita dai kwata kwata ma ba ta son auren shi a ranta Alhaji ta ya fi kwanta mata kuma tana shi shine daidai da ita domin mutumin akwai nutsuwa da halin girma kamar a fasinta bata an kara ba sai shi sai baba wani yana faɗin baki ce komai ba maryam kin san yanzu ke ba yarinya ce. duk abin da za a zartar akan ki sai an nemi haɗin kanki da shawarar ki ta dan lankwashe kafafunta har yanzu kanta yana kasa ta ki ɗago idanta don ba ta son su fahimci halin da take mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya